21 skirsnis. Šią akimirką išmušė 9 valandas. 9 valandą ryto ir kiekvieną kitą valandą tesie pagarbintas ir pašlovintas švenčiausias į saltoriaus sakramentas. Ištarė priorė. Amen, atsakė Fošlevanas. Laikrodis išmušė pačiu laiku. Jis nutraukė tą kam čia. Jeigu jis nebūtų išmušęs, galimas daiktas priorė ir Fošlevanas niekomet nebūtų įsipainioję iš jų pinklių. Fošlevanas nusišlosti nuo kaktos prakaitą. Priori vėl kažką tyliai sumurmėjo, turbūt kažką švento. Paskui pakėlusi balsą tarė, kol buvo gyva motina krucifiksija, vertė žmonės į tikrą įtikėjimą, po mirties jinai darys stebuklus, tikrai darys. Patvirtino Fošlevanas, taikydamasis prie prioris ir stengdamasis daugiau nebeapsikvailinti. Dėdė Favanai, motina krucifiksija bendruomenė buvo tikra dievo palaima. Be abejo, ne kiekvienam duota tokia mirtis kaip kardinolui Deberiuliui, kuris laikydama šventasis mišę su lik žodžiais Hana įgytų roblacionim, štai šią auką lotiniškai atidavė dievui sielą. Tačiau nors motinai krucifiksija ir nebuvo suteikta tokia laimė, jos mirtis vis dėlto buvo pavydėtina. Lygi paskutinės akimirkos ji turėjo pilną sąmonę, ji kalbėjo su mumis, paskui kalbėjo su angelais – ji mums pareiški savo paskutinę valią. Jeigu jūsų tikėjimas būtų tvirtesnis ir jeigu jūs tuomet būtumėte galėjęs būti celėje, jinai vien tik savo prisilietimu būtų išgydžiusi jūsų koją. Jinai šipsojosi. Taip ir jautė, kad jinai prisikėlė dievuje. Tokia mirtis tai kelias į rojų. Fošlevanas pagalvojo, kad tai maldos pabaiga ir tarė Amen. Dėdė Favanai mirusiųjų valią reikia išpildyti. Priorė nuleido keletą ražančiaus poterėlių, fošlevanas tylėjo, įkalbėjo toliau. Šio klausimo aš tariausi su keliais dvasininkais, kurie darbuojasi Kristuje, tyrinėdami vienolystės darbus ir yra pasiekę nuostabių savo triuso vaisių. Garbioji motina, šį čia gedulo varpas daug geriau girdėti negu sode. Be to ji daugiau negu mirusioji, ji šventoji, kaip ir jūs, garbioji motina – Ina jau 20 metų miegodavo savo karste, gavusi tam ypatingą leidimą iš mūsų šventojo tėvo Pijau septintojo. Tuo paties, kuris vainikavo impę Bonaparte. Tokiam supratingam žmogui kaip Fošlevanas šis užsiminimas buvo nevykęs. Laimė priorė įsigilinus į savo mintis jo negirdėjo, jį varė toliau. Dėdė Fovanai, taip garbioji motina. Šventasis Diodoras – Kapadokijos arkivyskupas panoro, kad ant jo kapo rūsio būtų užrašytas vienų vienas žodis – akarus, kas reiškia žemės kirminas. Tas buvo padaryta tiesa, taip garbioji motina. Palaimintasis Mecokane, Akvilios abatas panoro būti palaidotas po kartuvimis, tas buvo padaryta, taip. Šventasis Terentijus, kuris viskupavo Porte netoli Tibro žiočių prie jūros paprašė, kad jo antkapyje būtų iškaltas toks pat įrašas, kuris dedamas tėva žudžiams, vildamasis, kad praeiviai spjaudys ant jo kapo. Tas buvo padaryta. Mirusiųjų valią reikia pildyti. Tesie taip. Bernardas Gvidonijus buvo gimęs Prancūzijoje netoli Roš Abeilio ir jo kūną priešingai Kastilijos karaliaus valiai perkelė į Dominikonų bažnyčią Limože, kaip jis buvo prisakęs. Nors Bernardas Gvidonijus buvo Ispanijos miesto tujį vyskupas. Ar galima tam prieštarauti? Jokių būdų garbioji motina. Šį faktą liudija plantavitas Delefosas. Tyliai praleidusi dar keletą ražančiaus poterėlių, priorė tarė, dėdė Fovanai, motina krucifiksija bus palaidota grabe, kuriame išgulėjo 20 metų. Taip ir turi būti. Tai miego tesinys. Vadinasi, aš ją turėsiu užkalti tame grabe. Taip. Ir laidotuvių biuro grabą mes paliksime tuščią. Taigi, aš pildau garbiosios bendruomenės įsakymus. Keturios motinos gėdotojos jums padės. Užkalti grabą? Man jos nereikalingos. Ne. Jį nuleisti. Kur? Į rūsį. Į kokį rūsį? Po altoriumi. Fošlevanas pašauko vietoje. Į rūsį po altorium? Po altorium. Bet Jūs turėsite geležinę dalbą. Taip, bet jūs pakelsite plokštę už jėdą užkišęs dalbą. Bet reikia klausyti mirusiųjų valios, būti palaidotai Rusija po koplyčios altorumi, negulėti nešventintoje žemėje, pasilikti po mirties ten, kur ji meldėsi gyva. Tokia buvo paskutinė motinos krucifiksijos valia. Ji mus to prašė, tai yra mums įsakė, bet juk tai uždrausta. Uždrausta žmonių įsakyta Dievo bet jeigu kas sužinotų, mes jumis pasitikime, o aš nebilys kaip jūsų sienų akmuo. Kapitula susirinkusi, aš dabar vėl tariausi su motinomis balsuotojomis, kurios dar tebe posėdžiauja ir jos nusprendė, kad motina krucifiksija pagal jos norą bus palaidota savo grabe po mūsų altoriumi. Tik jūs pagalvokite, dėdė Favanai, kiek bus pas mus stebuklų, kaip išgarsės Dievo garbiai mūsų bendruomenė. Iš kapų ir kyla stebuklai – Bet garbioji motina, jeigu sanitarinis komisijos agentas, šventasis Benediktas II laidojimo klausimais nesutarė su Konstantinu Pogonatu, betgi policijos komisaras Honadmeras, vienas į septynių Vokietijos karalių prie imperatoriaus Konstantino įsiveržusi į Galiją, kaip tik pripažino vienuoliams teisę būti laidojamiems pagal savo ordino reikalavimus, tai yra po altoriumi. Bet prefektūros inspektorius – Visi pasaulietiškiai dalykai yra niekis prieš bažnyčią. Martynas, 11 kartezieniečių generolas, davė savo ordinui šitokį devizą – stat kruks dum volvitur orbis. Kryžius stovi, kol sukosi pasaulis. Amen, tarė Fošlevanas, visado šitokiu būdu įsisukdamas iš keblios padėties, į kurią jį pastatydavo lotynų kalba. Tam, kuris ilgai yra tylėjęs, geri bet kurie klausytojai. Retorius gimnastoras, vos tik išėjęs iš kalėjimo, kupinas daugybės jam kilusių naujų dilemų ir silogizmų, sustojo prie pirmo pasitaikiusio kelyje medžių ir ilgai jam kalbėjo, iš visų jėgų stengdamasis kažką įrodyti. Priorė, kurią paprastai varžė tylėjimo įžadas, dabar pagauta nesutvardomo noro įsikalbėti, atsistojo ir jo žodžiai prapliupo nelyginant srautą, siūptelėjęs į atvertą šliuzą. Mano dešinėje Benediktas, kairėje Bernardas. Kas yra Bernardas? Tai pirmasis Klervo abatas. Fontenas Burgundijoje yra palaiminta vieta, nes ten jis išvydo pasaulį. Jo tėvas vadinosi Teselenas, o motina Leta. Savo žygį jis pradėjo to, o užbaigė Klervo. Abatu jį išventino Šalono presonos vyskupas Giljomas de Šampo. Jis turėjo 700 novicų ir įkūrė 160 vienolynų. Sanso bažnytinėme susirinkime 1140 metais jis sutriuškino Abelarą, o taip pat Pierą Debriujį ir jo mokinį Anry, bei kitus paklydėlius, kurie vadinosi apaštaliniai. Jis sugėdino Arno iš Brešijo, sumaliai dulkės vienuolį Raulį, žydų žudytoje. 1148 metais jis diktavo savo valią Reimso bažnytiniam susirinkimui, privertė pasmerkti Žilberą de la Poré, Poatie vyskupą, privertė pasmerkti Eoną Dletualį, taikino princus, apšvietė karalių Liudviką jaunesnį, davinėjo patarimus popiežiui Eugenijų trečiajam, sutvarkė tamplio vienolyną, rengė kryžiaus karą, per savo gyvenimą padarė 250 stebuklų, kartais po 39 stebuklus per vieną dieną. Kas yra Benediktas? Tai Monte Kasino patriarchas, tai antrasis vienolystės regulų pradininkas, tai vakarų bazilijus – Jo įsteigtasis ordinas davė 40 popiežių, 200 kardinolų, 50 patriarchų, 1600 arkivyskupų, 4600 vyskupų, 4 imperatorius, 12 imperatorienių, 46 karalius, 41 karalienę, 3600 kanonizuotų šventųjų ir gyvoja jau 1400 metų. Iš vienos pusės šventasis Bernardas, iš kitos sanitarinės komisijos agentas – Iš vienos pusės šventasis Benediktas, iš kitos miesto šiukšlynų inspektorius. Valstybė, šiukšlynų inspekcija, laidotuvių biuras, taisyklės, administracija, kas mums visą tai rūpi. Kiekvienas praeivis pasipiktintų matydamas, kaip su mumis elgesi. Mes net neturime teisės atiduoti savo palaikus Jėzui Kristui. Jūsų sanitarinė komisija tai revoliuciniai išmonė. Dievas pajungtas policijos komisarui, tai toks mūsų amžius, stilėkite fovanai. Fošlevanas po šito dušų jautėsi nelabai smagiai, priori kalbėjo toliau. Vienuolino teisė laidoti savo numirėlius tarp savo sienų niekam nekelia bejonių. Ja neigia tik tai fanatikai ir paklydėliai. Mes gyvename baisaus pakrikimo laikais. Žmonės nežino, ką reikia žinoti ir žino, ko nereikėtų žinoti. Žmonės yra nemokšos ir bedėviai. Pasitaiko šiais laikais žmonių, kurie nemato skirtumo tarp didžiojo šventojo Bernardo ir vadinamojo vargšų katalikų Bernardo, šaunaus kunigėlio gyvenusio 13 šimtmetyje. Taip pat yra tokių dievo niekintojų, kurie Liudviko 16 šafotą lygina su Jėzaus Kristaus kryžiumi. Liudvikas 16 buvo tik tai karalius, taigi saugokimės dievo rūstybės. Jau žmonės nebeatskiria, kas yra gera, o kas bloga žino Voltero vardą, o nežino, kas buvo Cezaris debiusas. Tuo tarpu Cezaris debiusas yra palaimintasis, o Volteras yra nelaimingasis. Paskutinis arkivyskupas kardinolas de Prigoras net nežinojo, kad Čarlis de Gondrenas buvo Deberiulio įpėdinis, o François Burguenas buvo Gondreno įpėdinis, o Žanas François Seno Burgueno įpėdinis, o tėvas de Sant Marta Žano François Seno įpėdinis – Tėvo Kotono vardas žinomas ne dėl to, kad jis buvo vienas iš tų trijų, kurie įsteigė oratoriją, o dėl to, kad hugenotiškasis karalius Henrikas IV jį nešvankiai derglodavo. Šventasis Pranciškus Alietis aukštuomenį žmonėms dėl to atrodo mielas, kad sukčiaudavo loždamas. Ir už tai puolama religija. Kodėl? todėl, kad yra buvę blogų dvasininkų, todėl, kad Sažiteras Gapo vyskupas buvo Salono Ambreno vyskupo brolis ir kad abudu buvo Momolo pasiekėjai, bet kas tai iš to? Argi dėl to Martynas Turiškis nebuvo šventas ir netidavė pusę savo apsausto elgetai? Šventieji persekiojami. Žmonės susimerkia prieš tiesą, jie papratė būti tamsoje. Patys žiauriausi žvėris yra akli žvėris – Niekas rimtai negalvoja apie pragarą, o kokie blogi žmonės. Karaliaus vardu šiandien tą pat reiškia kaip ir revoliucijos vardu. Niekas nebežino, ką privalo gyviesiems, o ką mirusiems. Uždrausta šventai numirti. Laidotuvės tapo civilinės vyresnybės reikalų, tai šiurpu. Šventasis Leonas antrasis yra specialiai parašęs du laiškus, vieną Petrui Notarui – antra Vestgotų karaliui užginčydamas ir atmesdamas egzarcho autoritetą ir imperatoriaus primatą laidotuvių klausimais. Gotie Šalono vyskupą šiuo klausimu prieštaravo Otonui Burgundijos kunigaikščiui. Net senoji magistratūra buvo jo pusėje. Kitados kapituloje mes turėdavome balsą ir pasaulietiškais klausimais. Sito abatas, ordino generolas, buvo paveldimas Burgundijos parlamento narys – Su savo mirusiais mes darome ką tinkami. Argi patie šventojo Benedikto kūnas neguli Prancūzijoje, Flery, Abatijoje, kuri dabar vadinasi Sen Benoit sur Luar, nors jis mirė Italijoje, Monte Cassine, vieną šeštadienį, 543 metų kovo mėnesio 21 dieną. Visa tai neginčitina. Aš baisiuosi psalmoriai, šlykščiuosi laisvosios maldos broliais, bjauriuosi eretikais – bet dar labiau nekešiau žmogaus, kuris man prieštarautų. Te reikia tik perskaityti Arnų Vijoną, Gabrielį Biuseleną, Tritemijų, Moroliką ir tėvą Liuką Dešerį. Priorė atsikvėpė, paskui atsisuko į Vošlevaną. Nutarta, dėdė Fovanai? Nutarta, garbioji motina. Ar galima jumis pasikliauti? Aš klausysiu. Puiku. Aš visą sielą atsidavęs vienolynui. Gerai. Jūs užkalsite karstą, seserys jį nuneš į koplyčią, tenai bus atlaikytos gedulingos pamaldos, po to visos sugrįš į vienolyną. Naktį tarp 11 ir 12 jūs ateisite su savo geležinę dalbą. Viskas bus padaryta didžiausio paslaptyje. Koplyčioje bus tik keturios motinos gėdotojos, motina Ascensija ir jūs. O sesuo, kuris stovės prie stulpo, ji neatsigrįš, bet ji girdės, ji neklausys bet to, ką žino vienolynas, to nežino pasaulis. Vėl stojo tyla, paskui priorė kalbėjo toliau. Jūs nusimsite savo skambalėlį, seseriai prie stulpo nereikia žinoti, kad jūs ten būsite. Garbioji motina. Kas dėdė Fovanai? O gydytojas, kuris apžiūri mirusiosius, ar jau buvo atėjęs? Jis atvyks šiandien keturiomis. Varpų jau buvo duota ženklas, kad pakviestų gydytoje. Tai jūs visai negirdite skambinant. Aš klausausi tik tada, kai mane šaukė. Tas gerai, dėdė Favanai. Garbioji motina reikės mažiausiai šešių pėdų sverto. O kur jūs tokį gausite? Kur netrūksta grotų langams, ten netrūks negeležinių dalbų. Aš turiu sodo gale visą krūvą geležės laužo. Maždaug 3 ketvirčiai valandos prieš 12 neužmirškite, garbioji motina. Kas? Jeigu dar kada nors reikėtų atlikti panašų darbą, tai prisiminkite mano brolį. Jis stiprus kaip turkas. Jūs visą tai padarysite kaip galima greičiau. Aš ne per daug vikrus esu paliegęs, todėl man reikėtų padėjėjo, aš šlubas. Šlubumas nėra įda. Jis gali būti net palaima. Imperatorius Henrikas II, kuris nuvertė antipopežių Grigalių ir sugražino į sostą Benediktą VIII, turėjo du prievardžius – šventasis ir šlubis. E, žinoma, labai gerai turėti du priegalvius, sumurmėjo Fošlevanas, kuris iš tikrųjų truputį neprigirdėjo. Dėdė Favanai, aš manau, kad tam dalykui mums pakaks valandos laiko. Tai netaip jau daug. 11 valandą būkite su savo dalba prie didžiojo altoriaus, pamaldos prasidės 12 valandą. Viskas turi būti baigta bent prieš ketvirtį valandos. Aš padarysiu visą, kad įrodyčiau bendruomenį savo olumą. Mano žodis tvirtas, aš užkalsiu grabą. Lygiai 11 būsiu koplyčioje, ten bus motinos gėdotojas, ten bus ir motina ascensija. Du vyrai susidorotų lengviau, na, tiek to vis tiek. Aš turėsiu svertą. Atidarysime rūsį, nuleisime grabą ir vėl uždarysime rūsį. Ir neliks jokių pėdsakų. Valdžia nie uoste nesuos. Garbioji motina vadinasi viskas tvarkoje? Ne. Kasgi dar? lieka tuščias karstas. Po šitų žodžių stojo tyla, Fošlevanas galvojo, galvojo ir prioriai. Dėde Fovanai, kągi daryti su karstu? Jį užkas į žemę, tuščia. Vėl tyla, Fošlevanas mostelėjo kairėje ranką, lyg baidytų į kyrų klausimą. Garbioji motina, bet juk aš vienas užkalu grabą žemutinėme bažnyčios kambaryje ir niekas be manęs negali įeiti ir aš uždengsiu grabą drobule. Taip, bet nešikai įkeldami į laidotuvių vežimą ir leisdami į duobę pajus, kad viduje nieko nėra. Akve, sušuko Fošlevanas. Priorė pakėlė ranką žegnotis ir atidžiai pažvelgė į sodininką, nes jam įstrigo gerklėje. Jis pasiskubino pakišti gerą mintį, kad priorė užmirštų keiksmažodį. Garbioji motina, aš pripilsiu į grabą žemių, tuomet atrodys, kad jame kas guli. Jūsų tiesa, žemė juk tas pat kaip ir žmogus, vadinasi, jūs pasirūpinsite tuščių karstų. Viskas bus padaryta. Priorės veidas iki šiol neramus ir paniurės nušvito. Valdoviškų ženklų jie atleido savo valdinį, pošlevanas įėjo į duris. Kai jis žengė per slengstį, priorė tylutėliai pašaukė jį. Dėdė Favanai, aš jumis patenkinta. Rytoj palaidotuve ateikite pas mane su savo broliu ir pasakykite jam, kad atsivestų savo mergytę. Ketvirtas skyrius, kur gali atrodyti, kad Žanas Valžanas skaitęs Austina Kastiliecha. Šlubio žingsniai panašus į vienakio mirkčiojimus. Jie negreitai pasėjo tikslą. Antra vertus, Košlevanas buvo sutrikęs. Jis sugaišo ko ne ketvirtį valandos, kol parėjo į sodo pirkaitį. Kozetė buvo pabudusi, Žanas Valžanas ją pasisodino prie ugnies – Ta akimirksnį, kai Fošlevanas įėjo į vidų, Žanas Valžanas, jai rodydamas pakabintą ant sieno sodininko pintinę, kalbėjo. Klausy gerai, ką aš tau pasakysiu, mano mažytė kozetė. Mums reikės iš šitų namų išeiti, bet mes čia vėl sugrįšime ir mums bus labai gera. Senukas, kuris čia gyvena, išneš tave šioje pintinėje ant savo nugaros. Tu manęs lauksi pas vieną ponę. Aš ateisiu tavęs parsivesti. Jeigu tik nenori, kad tave atsiimtų toji tenardie, būk lusny ir nieko nekalbėk. Kozetė rimtai linktelėjo galvą. Išgirdęs Fošlevaną atidarant durį, Žanas Valžanas atsisuko. Na kaip? Viskas sutvarkyta, bet jokios naudos, atsakė Fošlevanas. Man leista jūs atsivesti, tačiau, kad jūs galėčiau atsivesti, reikia jūs iš čia išvesti. Štai kas kliūva. Dėl mažytis jokios bėdos nėra. Jūs ją išnešite, o jį tylės. Už tai atsakau. O kaip jūs, dėdė Madlenai? Stojo tyla, kurioje tvyrojo susirūpinimas, o paskui Fošlevanas sušuko. O jūs išeikite, pro kurį įėjote. Žanas Valžanas, kaip ir Andai, trumpai atsakė, neįmanoma. Fošlevanas, kreipdamasis daugiau į save patį, negu į Žaną Valžaną, sumurmėjo. Dar ir kitas dalykas man kelia nerimą. Aš pasakiau, kad pribersiu žemį, bet man atrodo, kad žemė vietoj kūno. Ne, čia neapgausi, nieko neišeis, jos lankios, judės, vyrai tuoj pajus – Suprantate, dėdė Madlenai, vyresnybė susiprotės. Žanas Valžanas įdėmiai pasižiūrėjo jį ir pamanė, kad tas klėdi. Fošlevanas varė toliau. Bet kaipgi jums povel... po galais iš čia išeiti? Svarbiausia visą tai reikia sutvarkyti lygi rydienos. Kaip sykis rytoj aš turiu jūs atsivesti, priori jūsų lauks. Tuomet Ižanui Valžanui paaiškino, jog tai esas atlyginimas už jo Fošlevano paslaugą bendruomeniai kad jo pareiga dalyvauti laidotuvėse, užkalti grabus ir talkinti duopkasių kapinėse – kad rytą mirusi vienuolį liepus ją paguldyti į grabą, kuriuo jį gyva būdama naudojosi kaip lova ir palaidoti Rusiją po koplyčios altoriumi, kad tai draudžiančios policijos taisyklės, bet vėliau nesant iš tokių numirėlių, kurių paskutiniai valiai negalima priešintis, kad priori ir motinos balsuotojos ketinančius išpildyti vėlionės norą, kad jo blogiau vyresnybei – kad jis Fošlevanas užkalsęs grabą celėje, atkelsis koplyčiai akmeninę plokštę ir nuleisės mirusiai į Rūsį, ir kad jam atsidėkodama priori priimanti jo brolį sodininko, jo dukteriečia pensionato auklėtinę, kad jo brolis tai ponas Madlenas, o jo dukteriečia Kozetė, kad priorė jam įsakiusi atvesti brolį rytoj vakare po tariamų laidotuvių kapinėse, bet kad jis negalys pono Madleno atvesti į vienolyną, jeigu ponas Madlenas jau yra vienolyne, kad tai esas pirmas keblumas – Pagaliau dar esas ir antras keblumas – tuščias grabas. Koksgi tas tuščias grabas, paklausė Žanas Valžanas. Fošlevanas atsakė – administracijos grabas. Koks grabas ir kokios administracijos? Miršta vienuolį. Municipaliteto gydytojas ateina ir sako – mirė vienuolį. Valdžia atsiunčia grabą. Kitą dieną jie atsiunčia laidotuvių vežimą bei palidovus grabui paimti ir į kapinės nugabenti. Palidovai ateis ir pakels grabą, o jame nieko – Įdėkite į ką nors. Numirėlį aš jo neturiu. Nenumirėlį? Tai kągi taip? Gyvą žmogų. Kokį gyvą žmogų? Mane, tari Žanas Valžanas. Fošlevanas, kuris buvo atsisėdęs, pašoko lyg po jo kėde būtų sprogusi petardą. Jūs? O kodėlgi ne? Žanas Valžanas nusišypsojo, vieną iš tų savo retų šypsenų, kurios būdavo panašios į saulės spindulį žiemos danguje. Atsimenate, Fošlevaną, jūs pasakėte motiną krucifiksiją numerį. Ir aš pridūriau, o dėdė Madlenas palaidotas. Taip ir bus. Na, na, jūs jokaujate, jūs čia nerimtai kalbate. Labai rimtai reikia juk iš čia išeiti. Be jokios abejonės. Aš jums sakiau, kad ir man surastumėte pintinę ir brezentą. Na, pintinė bus iš pušies, o brezentas juoda gelumbi. Visų pirma, balta gelumbi Vienuolis laidojamas baltomis įkapėmis. Tegu būna balta gelumbė. Jūs netoks, kaip kiti žmonės, dėdė Madlenai. Matyti tokią lakę vaizduotę, tokį pašėlusį drąsų katurgininko išradingumą šioje ramioje aplinkoje, kėsinantis į tai, ką jis vadino vienolyno gyvenimėliu, Fošlevanui atrodė taip pat nuostabu, kaip praeiviui matyti žuvėdrą žvejojant sendenį gatvės latake. Žanas Valžanas kalbėjo toliau. Svarbu iš čia išeiti nematomam. Šis būdas kaip tik ir tiks. Bet pirma, jūs man viską paaiškinkite, kaip visą tai vyks, kur tas grabas? Tuščiasis grabas? Taip. Apačioje patalpoje, kuri vadinama mirusiųjų sale. Jis stovi ant dviejų pastovų ir užtiestas laidotų vidrobulę. Kokio ilgio grabas? Šešių pėdų? Kas stoji mirusiųjų salė? Tai kambarys apatinėme aukšte su grotelėmis apkaltų langų į sodą. Iš lauko pusės uždaromų langinėmis. Jis turi dviejas duris, vienos į vienolyną, antros į bažnyčią. Į kokią bažnyčią? Į bažnyčią, esančią šioje gatvėje, bendrąją bažnyčią. Ar turite raktus nuo tų dviejų durų? Ne, turiu raktą nuo vienolyno durų, raktą nuo bažnyčios durų turi vartininkas. Kada vartininkas atidaro tas duris? Tik tada, kai palidovai ateina paimti grabo. Grabą išnešus, duris tučto jau vėl užrakinamos. Kas užkala grabą? Aš. Kas jį užtiesia drobulę? Aš. Tuo metu jūs būnate vienas? Joks vyras įskyrus policijos gydytoje negali įeiti mirusiųjų salę. Tas net ant sienos parašyta. Ar jūs galėtume čia nakt, kada visi vienolinėje megos, paslėpti mane toje salėje? Ne bet aš galiu jūs paslėpti mažoje tamsioje kamarėlėje greta mirusiųjų salės, kur laikau laidojimo įrankius. Aš ją saugau ir nuo jos turiu raktą. Kelintą valandą atvažiuos rytoj laidotuvių vežimas grabo paimti, apie trečią valandą vakaro. Laidos voržiraro kapinėse prieš pat sutemstant. Tai netaip jau arti. Aš būsiu pasislėpęs jūsų įrankių kamarėlėje visą naktį rytmetį, o ką valgysiu, juk išalgsiu. Aš atnešiu ko nors jūs galėtumėte ateiti manęs užkalti karste antrą valandą. Fošlevanas atšlyjo atgal ir subraškino rankų pirštus, bet tai neįmanoma. Na, na, argi sunku paimti plaktuką ir įvaryti keletą vinių į lentą? Tai, kas Fošlevanui atrodė negirdėtas dalykas, Žanui Valžanui kartojame, buvo paprasta. Jam anksčiau teko įveikti ir netokių kliūčių. Kas yra buvęs kalėjime, tas geba sumažėti tiek – kad galėtų išlysti pro angą vedančią į laisvę. Kalinys taip pat neišvengia bėgimo, kaip ligonis krizės, kurį jį išgelbi arba pražudo. Pabėgimas tai pagyjimas. Kam tik žmogus nesiryšta, kad tik pagytų. Duoti save užkalti skryniuje ir išnešti, lyg būtum prekių ryšulys, ilgai tūnoti dėžėje, rasti oro ten, kur jo nėra, ištisas valandas taupyti kvapą, mokėti uždusti nemirštant – Toks buvo vienas iš kraupiųjų Žano Valžano talentų. Beje, šią kraštutinę katurgininkų priemonę, grabą su jame gulinčią gyvą būtybę, kartą panaudojo ir imperatorius, jei galima tikėti vienoliu Austinu Kastiliechu, Karolis V. Kai atsisakęs nuo sosto, panoro paskutinį kartą pamatyti ponę Plomp, grėbėsi šios priemonės, ji buvo įnešta į švento Justo vienolyną ir vėl iš jo išnešta grabe. Fošlevanas truputį atsikvošėjęs sušuko. Bet kuo jūs ten alsuosite? Kaip nors alsuosiu. Toje dėžėje tik nuo minties apie tai aš jau dūstu. Jūs žinoma turite graštą, tai išgręžite keletas kilučių vienur kitur ties mano burną, o antvožą prikalsite nelabai sandariai. Gerai, bet jeigu jums teks sukosite ir nusičiaudėti, tas, kuris gelbisi bėgdamas, nekosi ir nečiaudi. Ir Žanas Valžanas pridūrė, dėdė Fošlevanai, reikia ryštis ar būti čia suimtam, ar išvažiuoti iš čia laidotuvių vežimu. Visiems yra žinomas kačių paprotys staptelti prie pravertų durų ir lūkuriuoti paslenkstėje. Kas nėra surikęs katijai? Na, eigi vidun – Esti žmonių, kurie atsidūrė neaiškioje padėtyje, taip pat yra linkę sviruoti tarp dviejų sprendimų, rizikuodami būti sutraiškyti likimo, staiga uždarant jiems bet kurią išeitį. Per nelyg atsargų žmonės, nors ir turėdami katės savybio, gal kaip tik dėl jų, kartais atsidūrė didesnėme pavojoje negu drasuoliai. Fošlevanas buvo tokios nerištingos prigimties žmogus, tačiau Žano Valžano šaltakraujiškumas savaime jį veikė. Jis sumurmėjo, iš tikrųjų kitos išeities nėra. Žanas Valžanas kalbėjo toliau, vienintelis dalykas man kelia nerima, kas bus kapinėse. Na, jau ten tai jokių sunkumų nebus, sušuko Fošlevanas. Jeigu jūs esate tikras, kad iš grabo išlipsite gyvas, tai aš esu tikras, kad jūs ištrauks iš dobės. Tenykštis dobkasys girtuoklis, mano bičiulis, tai dėdė metienas. Senas žmogus mielai maukęs seną vyną. Numirėliai duobkasio dobėje, o jis mano kišenėje. Aš jums papasakosiu, kaip viskas dėsis. Į kapines atvyksime truputį prie sutemstant, trys ketvirčiai valandos prieš uždarant kapinių vartus. Laidotuvių vežimas privažiuos prie padobės. Aš eisiu iš paskos, tai mano pareiga. Kišenėje turėsiu plaktuką, replės ir kaltą. Vežimas sustoja, palidovai užneria ant grabo virvę ir jūs nuleidžia į duobę. Kunigas kalba, malda žegnoja, apšlaksto švestų vandeniu ir pasišalina. Aš pasilieku vieną su tėvu metienu. Tai mano bičiulis, aš jums sakau. Viena iš dviejų, arba jisai jau bus girtas, arba dar nebus girtas. Jeigu jis negirtas, aš jam tariu, eime burnelis išmesti, kol dar neuždarytas nunokęs svarainis. Aš jį nusivedu, nugirdau, dėdė metieną nugirdyti ilgai netrunka, jis visuomet jau kiek įtraukęs, paskui jį paguldau po stalu, paimu jo leidimą įeiti į kapinės ir grįžtų vienas. Tada jūs turite reikalą tik su manimi – Jeigu jis jau bus girtas, aš jam pasakysiu, eik namo, aš viską už tave sutvarkysiu. Jis nueina ir aš jūs ištraukiu iš dobės. Žanas Valžanas jam padavė ranką, Fošlevanas pagrebė ją su jaudinančiu valstiečio nuoširdumu. Sutarta, dėdė Fošlevanai, viskas bus gerai. Kad tik niekas nesutriktų, pagalvojo Fošlevanas, o jai kokia bėda. Penktas skyrius. Nepakanka būti girtuokliu, kad būtum nemirtingas. Rytojaus dieną saulė leidžiantis reti meno bulvaro praeiviai ėmėsi kepures, pamatė važiuojant pro šalį senovinį laidotuvių vežimą, kurį puošė mirties emblemos kaukulės, staibikauliai ir stiklinės ašaros. Vežime gulėjo karstas, apdengtas baltą drobulę, ant kurios buvo matyti platus juodas kryžius, panašus į didelę numirėlę nukarusiomis rankomis.